Жак Антуан, Булат і Турбалон. Вхід виявився і справді таким вузьким, що вони спершу проминули його, не помітивши. Довелось вертати трохи назад. І мла за цей час ледь відчутно осіла, якраз людям до пліч. Один берег бухти йшов прямо на південь, а другий на схід, і вони подалися східним берегом притрушена дрібнозернистим снігом крига під ногами глухо гула, рівненька й монолітна. Бухтовий припай, упевнено сказав турбалон. Вони добру годину йшли на схід, а коли берег звернув круто на північний захід, не повірили власним очам. У самісінькому ріжку бухти, похила й мовчазна вкрита терасами скляних напливів, неначе проритий кимось у звіз, застигла річка, що бігла тут улітку чи навесні, а тепер замерзла пласкими приступцями, вузеньким покрученим льодовичком. Якщо ця стежка виведе нас аж на гору, схвилювався француз, то я сам собі поставлю пам'ятник. У Булатовому шлунку творилося казна що. Перед очима стояли голодні червоні кола. Він навіть не спромігся відповісти на той жарт. Норвежець теж мовчки ступив до крижаної дельти, ледь видимої ще досить густій імлі, що опустилася тим часом нижче пояса, вкриваючи поверхню бухти сизо білим дядном. Булат рушив за туром, дивуючись із його пружної ходи. Жак Антуан ішов останнім. Француз геть охляв, ноги йому раз у раз підгинались, і він удавав, ніби причиною всьому тому є слизька крига замерзлої річки. Булат не озирався. Годинник показував пів на дев'яту. До нужденного сніданку лишалося дві години тридцять хвилин. Раніше вони не одержать отих 62,5 грамів, які здавались вершиною мрій. Витоки замерзлої річки вони дісталися досить швидко, але на бар'єр зійти не змогли. Талі води продовбали тут велику яму. Булат аж тепер збагнув, чому річка не розлилася по бухті. Вона швидко прорила собі коротшу дорогу і з ями пішла просто під лід. Кратер мав правильну форму лійки. І Жак Антуан розчаровано сказав поквапився я з власним пам'ятником. Стіни кратера стрімко здіймалися ярдів на п'ять підмивши обриву щелини. Його не міг би подолати і найдосвідченіший альпініст. Треба рубати приступки, сказав Тур. То були його перші слова в цій бухті, яку й досі вкривав туман. А чи нема десь іншого такого виходу? вголос міркував молодий француз. Поки шукатимем, озвався Булат швидше поробимо східці в кратері. Головне піднятись одному, докинув норвежець і пошкріб руду мичку під коміром. Він не голився кілька днів, і нова порость на щоках у нього була зовсім біла, мов чужа. Білими здавалися й очі. Тільки в зіницях мерехтіли рожеві промінці, наче вангорського кролика. Раніше Булат цього не помічав. До табору вони прибилися під одинадцяту годину, коли сонце стало майже на півночі, і від кожного тороса простяглася довга синя тінь. Погляньте на наш айсберг, сказав француз. Він зробив свою добру справу і відчалює. Між айсбергом і припаєм. Тепер синіла широка смуга води. Його відносило течією.